بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين اما بعد موضوع یک از موضوع های منفصل از علم مصطلح حدیث و آن موضوع جرح و تعدید که برمیگرده به راویان راوی بررسی راوی چون الان تا اینجایی که بود بحث غیر از این آداب محدث بحث ارتباط راوی با راوی دیگر بود حالا از لحاظ اتصال و انقطاع و و علا ارتباطی که بین اسناد و متن و بررسی متن اسناد الان بحث خود راوی هست اون ناقلی که اون حدیث را به نقل کرده موضوعمون اولیش سته هست از فقه بله همه تشترط تشترط بعدالة الراوي الشاهد ويمتاز الثقة ويمتاز الثقة ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان فإن الإنصاف إلى ذلك فإن انضاف فإن انضاف فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار وهو حاكم بله أنا بکنید بحث اولین رتبه از اه، رتبه های یک راوی بحث الثقة هاس که در یک راوی ثقه شرط اولش عدالته همونطور که یک شاهدی شاهدی مثلا در یک قضیه شرط درش که عادل باشه در مسئله فقهی مثلا بالفرض در کتاب های فقه بررسی میشه مثلا بالفرض کسی که میخواد میخواد شهادت بده برای یک دزدی برای یک جنایتکاری برای هر کاری باید اون شخص چهرهش و شکل و قیافش عادل باشه ریش داشته باشه مثلا بالفرض در فقه بررسی میشه این مسائل که اگر ریش نداشته باشه مثلا شهادتش پذیرفته نمیشه یا مثلا اگر موسیقی گوش میده یا اگر مثلا فلان گوش میده یا فلان کاره هست اهل فسق و فجور چون فسق و فجور انسان عدالت رو چیکار میکنه مجروح میسازه این اشخاص در اصل ولی خب حالا امروزه دیگه معذوره متعذره دیگه دیگه این چنین اشخاصی پیدا نمیشن اشخاص عادلی که مثلا ما بتونیم شرط و شروطی بر اونها بزنیم چه در مسائل فقهی چه در مسائل روایت از علماش بگیر تا جهالش بگیر در دادگاه ها و در محاکم شرعی باید بسته بشه اگر این شرط و شروط رو بخوام زنده بکنیم بله عدالت در یک راوی شرطه مثل یک شاهد و گواه و مزیت سقه در اینه که غیر از اون عدالت ضبط و ادخال هم داشته باشه همونطور که ما در بحث حدیث صحیح داشتیم شرطش هو الذی یرویه عدل ضابط و حالا بعضی گفتن تا تام تا فرق بشه بین خفیف الضبط که در شرط حدیث حسن لذاتی هست شخص سقه باید عادل باشه و متمیز باشه با ضبط و ادخالش این سقه هست اما اگر شناختش و معارفش و روایتاش خیلی زیاد بشه اون شخص میشه حافظ یعنی رتبه حافظ از سقه بالاتره هرچند که حالا بحث حافظ و حاکم که از مسائل مسائل هست که مثلا متعلق به راویان هست که چه موقع مثلا بالفرض به یک راوی میگیم محدث چه موقع بهش میگیم حافظ چه, چه موقع بهش میگیم حاکم بعضی گفتن مثلا حافظ کسی که 100 هزار حدیث از باشه نمیدونم بعضی گفتن 200 هزار بار 200 هزار تا بعضی گفتن حاکم کسی که 300 هزار تا حدیث باشه این شرط و که قدیم ها گذاشتن دیگه اون چیزی که هست الان مؤلفش اشاره میکنه اینی که ثقه کسی است که معروف به ضبط و عدالت باشه و حافظ کسی که معروف باشه و شهرت داشته باشه به روایت احادیث اونم به طور زیاد و الحفاظ طبقات أبو هريرة رضي الله عنه وفي وفي صغارهم كالزهري وفي أتباعهم كسفيان وشعبة ومالك ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي ثم كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح بن جزرة وابن خزيمة ثم ابن الشرقي وممن يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر ثم زائدة والليثي وحماد بن زيد ثم يزيد ابن هارون وأبو أسامة وابن وهب ثم أبو خيثمة وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأحمد, وأحمد بن صالح ثم عباس الدوري وابن ابن واره والترمذي أحمد ابن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد ثم ابن صاعد وابن زياد النيسابوري وابن جوصى وابن الأخرمي ثم أبو بكر, أبو بكر الإسماعيلي وابن علي وأبو أحمد الحاكم ثم ابن منده ونحوه ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي ثم البيهقي وابن عبد البر ثم الحميدي وابن طاهر ثم السلفي وابن السمعاني ثم عبد القادر والحازمي ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس وابن سيد الناس خطيب خطيب تونسي ثم حفيده حافظ وقته أبو الفتح وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعيهم وهلم جرى إلى اليوم فمثل يحيى القطان يقال فيه إمام وحجة وثبت وجهبض وثقة ثقة ثم ثقة حافظ ثم ثقة متقن ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك فهؤلاء لحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد ويندر تفردهم فنجد الإمام منهم عنده مئة ألف حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة وما ومن كان بعدهم فأينما ينفرد به ما علمته وقد يوجد ثم ننتقل إلى اليقظ المتوسط المعرفة والطلب فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة وهو وهم جمهور رجال الصحيحين فتا فتابعي فتابعيهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض وقد يسمى جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على من فرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر فإن روى حديثا من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن, فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ بلى طبقات حفاظ از لحاظ حفظ و حديثي حدیثی رتبه الصحابي ابو هريره هست يعني حافظ سري شخص الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره هست بحث حفظ نه شو چون صحابه همه عادله لیکن از حفظ بيشتري شخص كده روایت رو داره كي هست ابو هريره ابو هريره بیشترین صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله روایت داره احادیثش با تکرار با تکرارش 5000 خوردی و بدون تکرارش 1000 خوردی 1100 تا 200 بیشتر نیست یعنی خیلی ها میگن شیعه حسن انتقاد میکنن بله این ابو هرره احادیث موضوع رو روایت کرده فلان روایت کرده این همه روایت رو از کجا آورده 4 سال بیشتر پیش رسول الله صلی الله علیه و 4 سال یا 3 سال بیشتر پیش رسول الله صلی الله علیه و آله نبوده چطور این قدر روایت داره کتاب های اهل سنت پر از احادیث ابو هریره از خیر پر از احادیث ابو هریره نیست کل احادیثش تکرارش حذف کنی هزار خوردی بیشتر نیست بحار الاموال نیست که صد هزار تا حدیث دروغ درش باشه کل احادیثی که ابو هریره داره هزار تا بیش نیست و فی تابعینی و از تابعین از لحاظ حفظ طبقه نگاه که طبقه به طبقه اولین طبقه صحابه رسول الله بعد طبقه کبار تابعین از کبار تابعین حافظ ترین ابن المسیب سعید بن المسیب و از صغار تابعین زهری امام زهری از اتباع تابعین سفیان و شعبه و مالک بعد از اونها ابن المبارک و یحیی بن سعید و وکیع و ابن مهدی بعد از اونها شاگردین اینها از طبقه تبع اتباع مثل علی بن المدینی و یحیی بن معین و احمد بن حنبل و اسحاق و خیلی از شماری از علما بعد از این طبقه امام بخاری ابو زرعی رازی ابو حاتم و ابو داوود و امام مسلم نیسابوری بعد از اینها از طبقه حفاظ که اهل کتاب ها و اهل کتاب های سنن و صحاح هستن امام نسائی موسی بن هارون صالح بن جزره و ابن خزیمه سپس ابن شرقی که معروف به احمد بن محمد نیسابوری شاگرد ما مسلمه که سال 325 هجری هم فوت کرده و کسانی که از اهل حفظ و اتقانن خیلی از صحابه هستن لیکن این حالا شماری از اونهاست به عنوان کسانی که تکن در این باب هرچند که مثلا عبدالله بن عمرو العاص جزء حفاظه عایشه عبدالله بن عمر انس بن مالک عبدالله بن عباس اینا جزء حفاظه ولی که الله بحث برترین هاست برترین اینها هستن سپس بعد از اینها عبید الله بن عمر و ابن عون یعنی بعد از طبقه صحابه عبید الله بن عمر و ابن عون و مسعر سپس زائده و لیس و حماد بن زید سپس بعد از اینها یزید بن هارون و ابو سمه و عبدالله بن وحد بعد از اونها ابو خیسومه و ابو بکر بن بشیبه و ابن نمیر و احمد بن صالح سپس عباس دوری و ابن واره و ترمزی و احمد بن ابي خيثمه و عبدالله ابن احمد ابن خیتمه که معروف از اهل نسا معروف به کتاب مسندش که هنوز مفقوده و اثری از اون نیست بزرگترین کتاب مستدی که نوشته شده الان اثری نزدیک به فکر کنم 500 جلد فکر کنم ابن حجر که میگه که من جلد 380 میش فکر کنم دیدم جلدای کتابش خیلی زیاده بزرگترین کتابی که نوشته الان هیچ اثری ازش نیست مستد ابو خیفمه معروف کنم به مستد ابو خیفمه عهدم خیلی دوره و بعیده ولی که اسمش که الان دیدم بیادش افتادم از کتاب های مفقود و از کتاب های خیلی بزرگی که یعنی بیشترین احادیث درش جمع بری شده ولی که اثری از اون نیست بعد از اون ابن ساعد ابن ساعد که معروف به محمد یحیی ابن محمد ابن ساعد الهاشمی البغدادی 318 کرده و بعد از اون ابن زیاد نیسابوری ابو بکر ابن عبدالله ابو بکر عبدالله ابن محمد ابن زیاد حالا شاید یکی از شما بگید خب ما این رابیان رو کجا میتونیم پیدا بکنیم این رابیان زیادن حالا یا در مثلا کتاب صحیح یا مستخرج ابو عمانه یا مستدرک حاکم یا میتونید مثلا در معاجم تبارای سگانه معاجم صغیر و کبیر و اینها میتونید بیابید این طبقات حفاظ اونجا به دردتون میخوره بعد از این طبقه بعد از ابن جوسا هم معروفة بأبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف بن جوسان و آه، ابن الاخرم که یکی از علمای مشهور خصوصا در ضمن مصطلح حدیث بعد از اون ابو بکر اسماعیلی و ابن عدی و ابو احمد امام الحاکم حاکم نیسابوری و بعد از این طبقه ابن منده و امثالش و برقانی و ابو حازم عبدوی بعد از اون بیحقی و ابن عبدالبر که در قرن پنجم بودن بعد از اون حمیدی و ابن طاهر و بعد از اون سلفی و سمع ابن سمعانی و عبدالقادر و حازمی منظور از عبدالقادر عبدالقادر ابن عبدالله الرهاوی هست حنبلی بعد از این طبقه حافظ الضیاء معروف به محمد ابن عبدالواحد السعدی المقدسی معروف امام المقدسی هست الضیاء المقدسی و ابن سید الناس خطیب تونس ابن سید النصر معروف در علم مصطلح حدیث معروف به محمد ابن محمد ابن محمد محمد ابن محمد ابن محمد ستا محمد ابن سید الناس الیعموری الاندلسی المصری که 670 هجری فوت فوت شده در سال 734 هجری فوت شده و صاحب کتاب عیون الاثر در فنون مغازی و شمائل و سیره عیون الاثر از کتاب معروف ابن سید الناصر سپس نوش حافظ زمان خودش ابوالفتح ببخشید ابوالفتح رو با ابن سید الناس جابجا کردم ابن سید الناس معروف به ابو بکر محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن یحیا ابن سید الناس یعموری و اندلسی نوش ابوالفتح معروف به محمد ابن محمد ابن محمد یعنی خود این ابن سید الناس اسمش محمده پسرش اسمش محمده نوش هم اسمش محمده محمد ابن محمد ابن محمد ابن سید الناس و ممن تقدم من الحفاظ فالطبقة الثالثه عدد من الصحابة طبقه سوم از حفاظ از صحابه هم زیادن از تابعین هم همینطور و حالا مجرا الى اليوم و تا این یعنی زمان خودمون این زمان خود مثلا به عنوان مثال طبقه سوم از از مثلا یحیی القطان شروع میشه حالا بحث اینجا که مثل یحیی القطان یقال فيه امام حالا اون بحث تموم شد بحث سه طبقه طبقه حفاظ از لحاظ برتری الان موضوع عوض شد موضوع این که مثلا فرض رتبه ها بالاترین غیر از صحابه صحابه که دیگه بحثی درشون نمیشه نه در عدالتشون نه در ذات شاید یکی از ها بگه خب خداوند در قرآن گفته رضی الله عنهم و رضوا عنه خداوند اعلان رضایت کرده و رضایت خداوند دلالت بر چی هست دلالت بر عدالت درسته از لحاظ شخصیتی عادله خب چه دلیلی شما اهل سنت دارید که اونها حافظم بودن ضبط داشتن چه دلیلی بر ضبط اونها هست کی میتونه ذکر بکنه صحابه عادلند رضی الله عنهم و عنه اعلان رضایت خداوند دلالت بر زبط اونهاست دلالت بر عدالت اونهاست دلالت بر عدالت اونهاست چه دلیلی ما داریم بر اینکه اونها ضابط هم بودن ضبط داشتن به نسبت اون علم اولئک الذین هداهم الله هم مقتده خب بله اون آیاتی که ما دستور داده شدیم از جمله دلالت ها بر این داره بر این مسئله که اونها دارای ضبط بودن به خاطر همین خداوند توصیه کرده که ما رهرو اونها باشیم اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده درسته یا نه اشتباه کردم در سوره بقره داریم که حالا چند تا آیه داریم ما در قرآن که ما قبلا بحثش هم کردیم یکی از آیات و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین که کسانی که اتباع بکنن غیر از راه مؤمنان که این مؤمنان با الف لام معرفه دلالت بر صحابه داره و همچنین ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربك دلالت بر دلالت مرحومیت این آیه و استثناء صحابه از جمله مختلفین دلیل بر اینه که اونها انتخاب شده فین آمنو امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اگر ایمان بیارن به آن چیزی که شما ایمان آوردید هدایت شدن حالا آیات در این باب زیاده اینها دلیل بر انتخاب اونهاست وقتی که خداوند اونها را انتخاب کرده و دستور رهروی راه اونها را میده به ما دلیل بر اینه که راه اونها درسته وقتی که دستور داده میشه مثلا اونها بالفرض در راه علمی یک راهی را پیش گرفتن و توصیه میکنن ما را به هایی که شنیدن از رسول الله صلی الله علیه و سلم و خداوند به دستور داده که راه اونها را پیش بگیریم راهی که اونها اختلافی درش ندارن راهی که اونها از رسول صلی الله علیه و آله بهمون نقل کردن دلیل بر اینه که چی اون راه انتخاب شده هست و خداوند بهمون دستور داده که راه اونها را پیش بگیریم حالا بحث ادله و این مسائل زیاده که جز مسائل اعتقادی هست از علما به عنوان قوی الفاظ تعدیل مثل یحیی بن قطان دربارش گفته میشه به عنوان یک امام امام حجت ثبت جهبذ ثقه ثقه بالاترین لفظ تعدیل بعد از صحابی چون بالاترین لفظ تعدیل صحابی هست بعد از اون امام حجه ثبت جهبذ ثقه ثقه بعد از اون ثقه الحافظ بعد از اون ثقه المدقق بعد از اون ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك بهم ترتيب فهؤلاء الحفاظ الثقات اینها طبقه حفاظ ثقات یعنی از لحاظ جهت تعديل تعدیل که یاد ازشون میشه اذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحیح اگر یکی از اینها از طبقه تابعین از این ثقات با این درجات و رتبه ها متفرد بشه به یک حدیث حدیث صحیحه مثل نعمان مالو نیاز. که علقمه از عمر بن خطاب از علقمه یحیی بن سعید انصاری و یحیی بن محمد ابراهیم تیمی نقل میکنه همه اینها متفرد به این و ثقاتا، و این کان من الاتباع قیل صحیح غریب اگر این تفرد در اتباع باشه در اتباع اتباع تابعین این صحیح بهش میگن صحیح صحیح غریب این از صلاحات امام ذهبی هست ائمه کم استفاده میکنن این الفاظ و شاید هم منظورش الفاظی هست که امام ترمذی در سننش استفاده میکنه و این من اصحاب الاتباع یعنی تبع اتباع باشه میگن به حدیثش اگر متفرد بشه اون راوی بهش میگن غریب فرد و یندر تفرده و خیلی نادره که تبع اتباع متفرد بشن به یک روایت خیلی کمه فنجد الامام منهم عنده مئة الف, حدیث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثه میگه یک امام از اون ائمه تبع اتباع دویست هزار تا حدیث نقل میکنه در اون کل احادیثش دو تا یا تا حدیث متفرد بیشتر به اون نیست مثلا امام احمد بن حنبل 600 حدیث 600 هزار تا حدیث حفظه برید مسند احمد نگاه بکنید چند تا حدیث در مصد احمد هست که در دیگر کتاب های سنن و مسانید نیست یکی یا دو تا خیلی کم نادره و من کان بعد فینا ما ينفرد به اگر طبقه بعد از اینها باشه یعنی بعد از طبقه اتباع خب از کجا متفرد بشن قدیم ها نداشتن اینها دارن تابعی نداشتن تابع تابعی نداشتن اینا از کجا آوردن اینهایی که غریب رو به مردم نقل میکنه که اسمشون هم میکنه مثل حسین مثل حفص بن ما تو وقد یوجد من که نمیشناسم کسی و شاید هم پیدا بشن کسانی که احادیث غریب و فردی تکی را برای مردم روایت بکنن بعد از این طبقه میریم به طبقه متوسط بعد از این حفاظ میریم به طبقه کسانی که متوسطن از لحاظ شناخت و طلب علم که بهشون در علم جرح و تعدید گفته میشه ثقه و جماهیر راویانی که در صحیحین در این رتبه در رتبه سقه تنها فتابعیهم اذا انفرد بالمتن خرج حدیثه ذلك في الصحاح اگر تابعی متفرد بشه احادیثش ذکر میکنن در صحیحین در کتاب الصحاح وقد وقد يتوقف كثير قد يتوقف كثير من النقاد في اطلاق الغرابه مع الصحه في حديث اتباع الثقات اتباع الثقات کسی که تابع تابع تابعین باشه اگر متفرد به یک حدیث باشه خیلی کمه به ندرت پیدا میشه که یک عالم بیاد بگه حدیثش صحیحه و غریبه یک سقه مثلا یک حدیث رو روایت بکنه کسی دیگر نداشته باشه وقد يوجد بعد ذلك في الصحاح دون بعد شاید در بعض کتاب صحیح وجود داشته باشه ما صحاح نداریم ما صحیحین داریم حالا شاید منظورش صحاح همراه صحیح ابن خزیمه و صحیح ابن حبان باشه و همونطور که خودتون دیدید سنن نسائی وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا و شاید خیلی از علما حالا غیر از طبقه سکات خیلی از کسانی که مثلا مثل هوشیم و حفص بن احادیثی که روایت میکنن منکر به اسمش میزنن غیر از غریب روایتش منکره منکر دو نوعه منکر یا منکر یا مخالفت ضعیف با ثقه یک ثقه بیاد مخالفت بکنه با ثقه یک ضعیف مخالفت بکنه با ثقه یا اینکه سیء الحفظ یا منکر الحدیث یا متروک متفرد بشه به یک حدیث یک حدیث رو روایت بکنه کسی دیگر نیورده باشه حفظش بده منکر الحدیثه متروکه متفرد بشه به یک روایت اون روایت چیه منکره پس منکر دو نوعه مخالفت ضعیف واسقه و تفرد ضعیف جدا تفرد ضعیف جدا که از جملهشون سیء الحفظ کفیر الوهم متروکه منکر الحدیث و دیگر طبقات مثل هشیم و حفص بن غیاث كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي وقالوا هذا منكر بقى الطبقية تبع أتباع وش مثلا مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي روايات المنكر رناق نقل بکنه جزء أحاديث المنكر روايات روایتش حساب ميات فإن روى أحاديث من الافراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه و أحاديث و اگر احادیث منکری که کسی نه کسی اون احادیث رو نداشته باشه غمزش میکنن یعنی اشاره به ضعفش میکنن و میگن احادیثش ضعیفه و در توثیقش یعنی در توثیق خودش و روایتش متوقف میشن ائمه اگر دیدن عالمی روایت رو نقل میکنه کسان دیگر ندارن متوقف میشن در عدالتش فان رجع عنها وامتنع من روایتها جوز على نفسه الوهم فهو خير له و ارجح العدل. اگر بر بگرده این روایت ها رو نقل نکنه اون راوی و سعی بکنه که مردم نگه این شخصی که بر خودش این چنین توهم قائل میشه یعنی این متوقف میشه به خاطر توهمش میگه که این کار براش بهتره به خاطر اینکه عدالتش از دست نده یک عالمی برای اینکه مجروح نشه برای اینکه این گما رو در خود داره که اشتباه بکنه متوقف بشه بهتره و بهتره که این کارو بکنه تا عدالتش حفظ بشه و ليس من حد ثقه انه لا يغلط ولا يخطئ بدانید که از حد ثقه یعنی از تعریف ثقه این نیست که اشتباه نکنه چون خیلی از ثقات هستن که اشتباه دارن فمن الذي يسلم من ذلك غير غير المعصوم چه کسی از اشتباه سالم میمونه غیر از کسی که معصومه الذي لا يقر على خطئ کسی که لا شر متوقف نمیشه در اشتباهاتش یعنی شر میاد اشتباهاتش اصلاح میکنه مثلا رسول الله وقتی که اشتباه میکنه میاد خداوند اصلاحش میکنه این شخص معصومه اما ماها کی هست که اشتباهاتمون رو اصلاح بکنه کی هست که به ما بگه اشتباهات از ما سر میزند و سرم زده این خلاصه بحث الانمون سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك سبحان الله محمد و علی محمد